Naujo namo gyventojai nusipirko naujus baldus, bet nežino, kaip juos visus atsivežti. Prašau padėk jiems sudėti baldus į sunkvežimį taip, kad viskas sutilptų.